pri la deveno de la hind europae lingvoi. La hind europa lingvo familio estas la plei granda de la mondo. Cie, kai ciam precise, gi ec estis, tio estas disputata en la facula comunumo gis hodiau. Lau actuala studaggio, la pra lingvo estis parolata antau pli ol hoc miliaroi sude de la Caucasa montaro. La duona monda loggiantaro odiau parolas hind-europan lingvon. El crescis la plu pranciginta familio, al quiu odiau appartenas exemple ciui germanai, latinidae, cae hind-iranai lingvoi, supposeble el pra-lingvo, la pra-hind-europa kie tamen ginas nascigis, tio estes discutata inter faculoi de pli ol ducent jaroi. Existas essence du tesoi pri ilia locigo. Laula unua teso, la radicoi situas en la stepai regionoi de la hodiaua Ucrainio cae de Rusio. Tiel exemple studajo sur base de donoa analizoi, antau quar iaroi atingis la concludon che la origino de la lingvo familio fontas de gruppo de besto bredantoi e la stepo, ciui antau circa quin miliaroi survoigis directe al Europo. Nur la poste uloi tiam lautio disvastigis plu orienten. Laula dua, la anatolia cae agricultura hipoteso, la originoi ali flanque fontas de antau proximumen nau miliaroi de agriculturistoi en la fecunda duon luno, ciui cun portis la lingvon, cune cun la agriculturo, al Europo cae Asio. Reconcludoi al origino de linguoi cutime estas faratai helpe de filogeneticae linguo analizoi. Exemple tiel, che oni helpe de la cerna vortaro de linguoi reconstruas la genealogian tabel arbon de la linguo familio. La qualito de la usatai datumoi estas decida portio. Por fin fine clarigi la demandon pri la deveno de la lingvoi, esploristoi pri evoluzia antropologio en Germanio, cune cun internazia te amo, starigis nun novan datumaron. Gi en havas electitan kernan vortaron el 161 unu hind europae lingvoi. Inter ili trovigas quindec du historiae, do ne plus parolatae lingvoi. Crome, la esplor gruppo usis por sia studajo nov tipain statisticain metodoin por testi ciù malnovae scribitae lingvoe, ciel la latina cae sanscrito, estas rectae antauloi de hodiauae lingvoi. Aldone, oni congruigis la resultoin cun actualae gen analisoi. La definitiva cronologio estas pro la granda nombro de modello i tre fortica, diras comunico pri la laboro. La agion de la Prahind Europa taxas la autoroi de la studajo nun je proximume hoc mil cent jaroi, dum quincefae brancioi disaperis antau proximume sep mil La resultoi nec plene congruas cum la steppa nec cum la agricultura hipoteso plei novae dono datumoi indicas che la anatolia brancio de la hind europa ne devenas el la steppo set de iom pli sude en au proxime alla norda arco de la fecunda duon luno, ciel plei frua fonto de la Hind-Europa familio clarigas la cefa autoro de la studaggio. La datumoi de la disigio de la genealogia arbo indicas pri aliae fruae brancioi, kiwi same versaine disvastigis de tie, cae ne tra la stepo. La internazia esplorista te amo protio proponas hibridan teson pri la origino la origina heim regiono de la prahind europa lingvo lautio situis sude de la caucasa montaro en la norda fecunda duon luno nur unu suffice granda disprancigio ocasis de tie directe alla steppo la steppo estas tiel spezzo de dua heim regiono por quelcae lingua brancioi, ciui pli poste venis al Europo. La cefa autoro resumas la resulto in jene. nova donoao cae filo genetico prilingvoi sugestas che la solvo de la ducentiaragia hind-europa enigmo trovigas en mixo e la hipotesoi pri agricultura cae stepa deveno.